byl na návštěvu, teda ne k nám, <laughs> k tomu jinému třeba tak mi to tam vedne po. Na kozorek. Máma už je dole. Se spoulela rychle. to je to jedna. Jo, žlutá už je ya necesito